анманыр. Үгенес шук суранлы юлныран. Юнадықса, ирек кунземеп акна. Шапшамрыкла вутрай пулныран, таван жыржывам пулдан буль хватла, эс манжын хакла пулна ажаран, хамалымран да, пужымран да хакла. Нуша курны юлзанда манжа, маныжа, выржы мінне тусем анманыр, Салдак юнба херетне аныжа. Унну жіне курмазыр да ынланыр. Мирлі кунзем завашы бұрныжа. Мир жін мирбет ухмашкын алы барыр. Энер вүші асран дұғайт паян. Хуалунда бұлзасын шуллы Эдем Эдемде нихыне шутлать пуян. Шедік тумне павлинбегех пич шугаль, Кугал бәтсень Кугыл тухмаш асран. Пурныш тенин пілет прошуля кугыр. Суран жуки пілмеш суран мне. Шын жинжіне евы шинжи дейші. Саматлыға парас мне. Мансуран зем үйдейге пек тиреші. Шын жинжіне илзен жеш хужине, сана шынзем чынжын эдем дейші. Мансуран земи пулчыр жере Эп курныне ачам пычам ангордыр. Эп юндыкны сыхладыр чимире. Туба заситек тек чирене анжурдыр. Эде мирбе дукса уттыр ере. Удайынже нихшан ангурдар. ангурдыр. маш, емрал орамне. Волунжине кушне уж сабыға Варжы на патырзен күшне, юн әжінзем калех варжы тавашын. Шыған сахмаш пулзан шыған күшне, ма эдем, эдем күшне сахашын. Чылах манма щухалын алыне. Щук, пеншімар, эдем жын сывлах кірлі. Эдем шеклешін савны хулыне, үшін бек әшлешін вірлі, варжа андаттыр шынын аллыне. Ун алызем ачатытма да кірлі. Тінже манмаш хайшунны күнзіне. Шын пәтнене, шын күснене анманыр. Вильнезіне ғурза сықлар чыррізіне, шабыш самар, әштен келзесін ғаныр. Күш хыржи евер ұсырыр тінжіне, Шуттенжіне вутра жунма анбарар, шын суранне, чун суранне, анманыр.